Eta hasteko aktualitatean berpaso baten egiteko tenoia heltu zaiku ze berrin. Amerikar Federal Agentziak baster utzi du atzo lege bat internet jabiltzailen berdintasuna segurtatzen zina. Interneten neutralte, neutralitatiaz aiko egunkuan, tresna hoi esker, dugu muzika entzuten ahal, informazioa txerkatzen ahal edue, filma ikusten. Hoio, batetan egiten ahal bat dugu zerbait esker da interneten neutralitatiai esker. Zer da hoi, prinsipio bat. Jabiltzaile OR, segurtatzen dina, berdintasun tasun bat da internetea juiteko. Diskriminazioi gabe, jabiltzaile OEK edo zuin webgunira joiteko ahala emaiten diana. Izan klip, informazione edo streamingen bidez filmen ikusteko eta hau edo zuin operatzaileekin. Frantzian, Free, Orange, SFR edo beste. Kumprinitzeko zentako important den, galtrob hau behar da, ze luke internet neutralitateik gabe. Hanitxezek eh, gaitza gutiago egiten ahal gynuke urdin hunekin, neutralitateik gabe operatzaileek proposatzen ahal dutie presiuak aphal edo askarrak jabiltzailea pakatzeko pres denaen abea. Ez berdintzen ahal duke e edo tablokatu chargia webgune sumaiter. Hau, jadanik ikusik izan da Portugalen adibidez meo operatzaileak proposatzen behitutu pak heli bat, ekin juiteko, bost uh, internetea, bost euroen truk hilabeteoz, hamar giga internetea juiten ahalzide, bena soilik xare sozialetan, edo soilik bideoentako, edo soilik mailen ikusteko. Frantzian ebai, dila urte sumait operazadez eh, ba, batek edo sumaitek proposatu dutie hulo haituzko internet hoik. 2000 hamalauan red adibidez proposatzen zian telefona forfet bat mugagabia eta bos giga YouTubeen baizik ez uh, eh, aitzeko. Konparaketa baten egiteko, da etxeko hurrain ukeiteko abonamentu bat balin basunien bezala, bena hurrunekin sahatzen ahal balin basunien bezala zien galtzak baizik ez eta dauze besteik. Egun, zertan gia, guai arte idatzik ezten lege bat bazen interneteko neutralitatea, estatuzu maitek hen zuzen bidian sartu die, frantzia eta herbeerak bezala, interneten funtzionamentia entako den elementu garantzitsu bat bezala kontsideratuk, beita. Alta aktore sumaitek dudan ezari nahi die hau. Estatu batuetan adibidez, gai horrek jentiak, zatitzen ditu alde batetik interneteko eskubiden babesliak eta entrepresa handiak badia, Google, Facebook, Reddit eta Airbnb bezala, eta bestaldetik telekomeko erraldoiak, AT&T, Comcast edo Verizon bezala. Moizen hoik estatu batuetakoak dia, bena hemen hartzen balin baitugu, eh, orange, free edo rola, balin bazien. Lehenak usten balin badie neutralitatiai esker, berrikuntzak sustatuik diela, eta entrepresa edo o barrenintasunin ezarrik diela eta udela adierazpen askatasuna bermatzen dira hunek, operatzaileek diote neutralitate hunek kaio kostatzen zaiela, kaio egi erraiteko, eta hen azpiegituren egokitzeko trabat, traba bat dela. Nahi di interneten liberalizazio bat ukeiteko halmena hen presuen edo zerbitzien haitatzeko. Estatu batuen hunen ez izatiak ondorio izaiten haluke bai Europar internet jabiltzailen gienentako abiadura desberdinak ukanendi dutian bi internet sortzen ahalko behitutu. Aztehuntako aktualitatetan ebai, paizen iganden One Planet Summit gailuraz mintza gitin. Huntan, beoketa klimatikoen kontrako neurri sumait adostu estatu sumaitek petrolio eta gazaidoa kionez, bakunku mundialak jakinazidu, 2000-metzutik goiti, ekuatuko zutila finantzatzea petrolio eta gaz ustiapenak. Lehen bankua da edo lehen banku haina handia da horakoik egiten diana, eran behar da 2000-metzian batkakot 6 miliar euro eman dutila energi eh, hoien eh, ustiaketa entako, hen funduaen eguneko bosta. Bimina hamasortzitik goiti, finantzatzen dutien proiektiak sortuko dien cob e argitaratu gehi du. Ikatzai doakionez, AXA, asuantzak zak du estila habo sostatuko ikatz zentralak sortzen dutien entrepresak, bi ikakotz bos miliar euro dutu sektore hortaik sable bitumineux eta ik ebai eh elkitzen den petrolio proiektuien euh, soz, euh, proiektietan ebai eh soz gutiago ezariko zila jakin azidu hoi da, eh, ondarretik elkitzen alden teknika bat petrolioen elkitzeko eta izigarri kutsako dena eta jakin azidu ebai eh bimilata hogeia beno lehen bedatzu miliar euroen bistazementu berdetan ezarriko zila ING herberetako bankuak jakinazi du 2008 bosta, beno lehen ez utila habo edo, uh, 2008 bosta, bostetik goiti, ez utila habo prestatuko elektrizitate ekoizler, eguneko bosta ikatzetik jiten balin Eta Bill Gates fundazioak, uh, eh, privatu fundazio bat Europar komisioak bezain txos, ezarten du hiu hinta hamabos milio euro, hoi Afrikako labontxaen laguntzeko hoi da, jabaki urdin aste harte Bere un investitzaile handi, beno habo ebai, hoietan HSBC bankua eta estatu batuetako pentsio publiko handienak ehun entrepresekin, kutsako reinekin batetan, presione ezartzia eh, jabaki die huntan, zaintuik izanen dia urdin, hoietan dia BP, Chevron, Kohol, India, hoi petrolio entrepresa handiak, garaio entrepresak ebai zaintuik izanen dia Airbus, Ford eta Volkswagen bezala, bai eta meategi talde handiak, hoi ArcelorMittal edo Glencore bezalakuak. Bost urtez, bere unest inbestitzailean, ba, hoita 6 miliar euro jarraikik izanen dia ordian dian. Bo, hor, e, e gea erraiteko, e, gailu hortan jabaki hanin txartu dia, pentsatzen balin bada e gaizak dira hortaik, egan behar da sistema ekonomiko osua ez balin bada kanbiatzen, nazio bo, gobernuz kanpoko hain bat erraiten hoiek edo, bai, hoiek ez dira deuze kanbiatuko, Weidan ingoitia, zero eh, kutsadura egiten balin badugu, erraiten die guano hamar urtez, gu eh, gue edo minuko temperatua altsatuko dela urdin. Ez balin bada e, uh, egin, lehen urrats bat bezala jo hartu behar dugu, haste hartekuan. Beste gai bat eta jungitin OAI Transparency International gobernu kanpoko erakundia gida praktiko bat agitaratu behitu atzo lanzer d'alerte de la edo deiadar joiler jakasteko nula babestu. Demokrazian babesler zuzentuik den gida bat ordian interneten edieiten ahaldena legalki zedreta eta ze egin behar baden erraiten da huntan. Egan behar da hainbat lanceur d'alerte delakoak Antoine Deltour bezala kondenatu a dia, eh? eh zerbait txalhatziagatik, hor, LuxLeaks edo hies fiskala afea batentako entako sei hilabeteko prijumtegi zigora ukendu, gibela penaikin eta mila bosteun euroko ishuna Transparenzi Internazionaleko hitazten du zapen bi izeneko legiai esker babestuik izaiten ahaldiela deiadar joilik. Eskubiden defentsaen laguntza ukeiten ahaldiela adibidez eta dagun urtetik goiti entrepresa handietan, berroita hamar uh, langile beno haboetan, bai eta hamar mila biztanleko herrietan administrazioak prozedura bat plantan ezari beharko du deiadar joilentako. Dokumentiak biltzen dutu legiak edo hitzarmenako laguntzen, uh, laguntzen ahaldienak asu hoik, argitalpen hunen helbuia delaik, herritaren tresnen edo herritarei tresnen emaitia, ekonomia, sistema politiko edo estatien disfuntzen amementien salhatzeko. Iran behar da hoa enoa, estela, frantzian eta ez eh, estatietan ebai, egiazko estatutu bat horako pertsonen babesteko. Eta uren dezagioen astehuntan hontan izan dien bi artikulu ekin, biga Facebook etas, eh, ez ditugu osoki barnatuko egin erran, mena hulkatzen izan duzien jakurtia lehenin, aste hartinen kitako bat, Facebooken arduradun batek berrize, belana utzi beitu, etiko mentsa salhatuz. Be eranetan Facebooken jenten, eh, edo Facebookek eh, jenten ahulesiet, ahulesietaz baliatzen da eta harreman sozialak txartzen dutu. Ezta lehen arduraduna entrepresa hau usten diana, xare soziala lanjuz dela salhatuz, jeiten eh, aluzie hoi sud zu zo konversazion, le monde edo beste hainbat artikulu edo beste hainbat egun kaietan. Eta hastehuntako azken artikulu bat iganda bai Facebook eta zoi ze konversazion manifestazioan egun kaian, eta juntan sare sozialak dian uh, edo sortzen dutian arazuetaz aida mena hoi jabiltza lentako jentek ezarten behitutie hen bizian geiza hunak baizik edo alde positiboak baizik eta ez dena bizian egiazko errepresentazione bat eta hau uh, sortzen dutu so egirentako geizki senditzen gilaik, besten sugitiak uano uh, geizki senditze hau handitzen behitu Hortaz, ze artikulezea interesen bat baduzi ordin ze konversazioen egunkaian. Hala, zer ginen achete hontanako aktualitatian.